Okay, hello, good PM po sa inyo, sir. Uh, two weeks na akong uh, nakikinig sa inyo sa Hugot Radio. Wow, thank you so much naman. Mm-hmm. Okay. At may mga natutunan po ako at ngayon po ay nais ko pong malaman kung may feelings din po ba yung taong gusto ko. Actually, inamin ko po sa kanya na gusto ko siya at nagkita na rin kami last year at namasyal. Sa totoo po niyan ay wala po akong gusto sa kanya. Wait lang. Hindi nulumukha agad ako, no? Sabi mo dito, <laughs> gusto mo siya. Okay, crush. Taka lang. Nawala ako sa iyo, ah. Taong gusto ko, actually inamin ko. O, yan ang sabi mo, di ba? Ah, so, maging uh, clear lang tayo. Then, dito sa second uh, ano mo, statement, nakita na kayo, pero sabi mo, sa totoo po niyan, ay wala po akong gusto sa kanya. Alin ba talaga, ate? <laughs> kayo, nalito ba kayo? Um, sa totoo niyan ay wala po akong gusto sa kanya. Ang pagkakamali ko lang po ay bigla kong sinabi na gusto ko siya na kahit wala pa akong naramdaman na ganoon. Okay. <laughs> Actually, pinasadahan ko lang to kanina. Parang binasa ko lang ng ganyan, isang ganyan. Pero hindi ko naman siya talaga binasang totally. So, para naman mas ma-feel natin yung ano, yung uh, emotion ng uh, letter. Okay, so yun. Sabi niya, sa totoo po niyan ay wala naman siyang gusto. Ang pagkakamali daw niya ay bigla niyang nasabi na gusto niya siya, yung lalaki, kahit wala pa naman siyang nararamdaman na ganoon. Alam ng kaibigan ko na sinabi ko sa crush ko kung lalaki na gusto ko siya. Ang lalaki po na crush ko ay lagi na po kaming nagka-chat, video call at katawag sa phone at isa po siyang professional. Ako po ay hindi. Isang kasambahay lang. Okay? So, what's, ano naman problema yon Wala naman, uh, para sa akin, wala naman problema yan. Okay? So, and madami po siyang kaibigan na babae. Uh, friendly din po ito, itong crush kong lalaki. Okay. Ang gusto ko pong malaman ay kung may gusto pa siya sa akin o kaibigan lang ang turing sa akin? Okay. Hmm, dito na tayo pumapasok. Ito na, ito na yung magiging problema dito. Sige. Tingnan natin. Balikan ko yung message. Alright. Yan ang gusto niyang malaman. Kung may gusto ba yung lalaki sa kanya o kaibigan lang ang turing sa kanya. Parang kaibigan lang pala Okay, kahit ganito na po yung nangyayari, nung namatay po yung tatay niya ngayong year lang din po, sinabi niya po sa akin, tapos, ang hindi ko po inaasahan ay ipinakilala niya po ako sa mga kapatid uh, niya at sa nanay, pinsan niya at na-girlfriend daw po niya ako. Hmm, okay. Pero dati po ay nagsabi po siya sa akin na ano daw ang gusto naming tawagan kung love darling or ma? Wow, ma. Ma? <laughs> Minalala ko sa, uh, sa tawag na yan. Ma. Okay, sige. Continue. So yung lalaki, uh, clarify lang natin, pinakilala na siya sa nanay niya, sa pinsan, at sa kapatid na siya daw ang girlfriend ng lalaki. Okay? At tina, ang tinanong siya kung ano daw ang gusto naming, ang gusto nilang tawagan sa isa't isa. Okay? Kung darling ba or ma. Bago po kasi niyan ay tinatawag ko po siyang o kasi siyang love. Pero para sa akin ay binibiro ko lang siya para maalis sa isip niya yung sinabi ko na gusto ko siya. Sigurado ka? <laughs> okay. Malapit na pong mag one year yung communication namin. Gusto ko pong malaman kung may feelings din po ba sa akin at hanggang ngayon po ay tinatawag ko po siyang love o mister. Wow, yan ang tawag mo sa kanya. Okay, sige, continue tayo. Okay, hindi naman po niya ako nire-replyan ng love o misis. Okay. Lumilinaw na ang problema mo. Okay, and uh, nasa na yung uh, continuation mo nito? So, hindi ka tinatawag, tinatawag mo siya ng mister, pero hindi ka naman tinatawag na misis. Pero, nagkaroon po siya ng girlfriend. Ah, eto na tayo. Okay. Sinabi niya din po yun sa akin. Naging open siya sa akin. Nung sinabi niya sa akin na my girlfriend siya, nasaktan ako pero hindi ako nagpahalata. Okay. Ah, kayo. Wait lang. Pause muna tayo ng konti. na feel niyo ba yung na feel ng babaeng ito? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya? Sa tingin niyo ba, you can share yung ano yung, yung masasabi niyo. Anong masasabi niyo sa situation niya? Then mamaya babasahin ko yan, okay? So, continue tayo. Wait lang. Alright, so dito na tayo. Okay, good. So, uh, nung sinabi niya sa akin na my girlfriend daw siya, nasaktan siya siyempre. Parang uh, nagbibigay pa ako ng payo kung ano yung dapat niyang gawin. <laughs> Naks, naging ano ka ha? Naging uh, palapayo ka na sa crush mo. Pero itong crush kong lalaki, lagi po niya akong sinisenda ng picture niya at kung ano ang ginagawa niya. At nagsisend din siya ng video niya sa akin habang nagluluto tapos sasabihan ko po siya na ang sipag naman ng mister ko. <laughs> no, ako naman. Ang sweet naman ng dalawang to. Ang sweet naman. Sige, sige. Parang totoo, no? Okay, so ang sagot lang po niya sa akin ay oo, salamat. He, he, he. Okay, tapos minsan po, nagkunwari po ako na may tumatawag sa akin na ibang number. Ang sabi po niya sa akin, sabihin mo ako yung boyfriend mo, tapos ako yung mister mo. Tanong ko lang po, kung may gusto po, ba siya sa akin o nag-assume lang ako, tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Tikang. Wow! At sa ngayon po ay nafe-feel, na-feeling ko na fall na ako sa kanya. Second ano to eh, continuation. Payuhan niyo po ako, hindi po ako pwedeng mag-assume. Ay, ay, ay. Thanks po sa message niyo. Uh, na lang po ako ng payo. Okay, kung ano ang dapat kong gawin. Salamat and God bless. Wow. Mapapatsa ako sa'yo. So yun, viewers, what can you say dito sa message uh, ng uh, letter sender natin? Um, si Tikang, payuhan natin si Tikang ha. Ito, Tikang, ang uh, unang ako gusto ko maging straightforward. Ayoko yung ano, pasikot-sikot tayo. And mamaya, uh, i-share ko yung uh, mga signs na hindi naman talaga siya in love sa'yo. Pero ngayon, ito talaga galing sa akin. Tikang, sa lalaki kasi ganito, may mga karamihan sa lalaki na kapag nakita na ang babae ay uh, may gusto sa kanya, talagang sasakyan niya yan ang pagkagustong yon. Ito yung mga lalaking wala talagang ano, para sa akin ha, kagaya ko nung mga panahon. Sino ba ako nung panahon? Ako yung lalaking walang relationship kay God. Ang iniisip ko lang lagi, happy-go-lucky magkaroon ako ng uh, crush na nalaman ko na crush din ako? Wala. Diretso yan. Hindi ko yung pakakawalan. I mean, parang may mean Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na yan na walang mangyari sa amin. At nang hindi ko talaga siya ma makuha yung gusto ko sa kanya. Ganyan ako noong mga nasa early 20s pa lang ako. 21, 22. Hindi. After pala nung first girlfriend ko uh, ah, 2024 na ako nag-start ng ganyan. Kasi yung una, napaka, ano ko eh, napaka-true ko talaga. Um, totoo akong magmahal. Kung alam niyo yung kwento niyo ko, alam, gusto mo malaman yung kwento ko about that, punta na lang kayo ng YouTube. Nandun yung pinaka-kwento ko. Sa madaling sabi, uh, naging ganyan lang ako after nung first breakup ko. Okay? So, ito, continue tayo sa situation mo, Tikang itong lalaking to, gusto mong malaman kung talagang mahal ka? Hindi kanya mahal. I'm sorry, masakit ano? Uh, pero yan ang totoo. Kailangan mong malaman yan. Itong lalaking to, sinasakyan lang niya yung mga biru-biruan niyo. Kasi na-mention mo dito na although ganyan ang uh, biruan niyo, isang taon na kayo ng chat Kasi ang lalaki kasi, halimbawa kagaya ko nung panahon, kapag nakikipag-chat sa akin, i-chat ko yan. Siyempre, kasi may agenda ako eh. May gusto akong mangyari eh. Dapat i-chat ko siya para yung communication namin hindi maputol. Eh pag naputol, eh di paano pa ako makakaporma sa gusto ko mangyari sa amin dalawa, di ba? So sa nakikita ko sa kanya, ganun ang nangyari din sa inyo. Okay? And uh, syempre yung mga Mr. Mr. na yan and uh, Mrs. Mrs. na yan, BF, BF, na wala naman na uh, kasiguruhan, wala naman na uh, clarity, kalokohan yan. Okay? Um, binibilog lang talaga niya ang ulo mo. Kasi nakikita niya talagang, na, nararamdaman ang nakikita niya na head over heels ka sa kanya. Patay na patay ka sa kanya. Kahit di mo man sabihin, alam niya ng lalaking kagaya ko noon. Okay? Alam ng lalaki kung uh, ang babae ay may gusto sa kanya. Kapag nakita niya yan, ang uh, window na yan, iti-take advantage niya yan to the point na makuha niya talaga yung uh, gusto niya alam mo na, alam mo na yung gusto, ang gusto kong sabihin na magkaroon sa inyong mga may mangyari sa inyo physically. Ito, uh, ah, adults naman tayo dito. So, wag ko nang masyadong itago pa ang mga words na yan. But uh, gusto ko yung sabihin sa, sa iyo, Tikang, itong lalaking to, nandun pa lang siya sa process na gusto kanyang, kung may mangyari sa inyo, parang yung tipong, okay, pakisamahan ko to. Kung may mangyari sa amin, then, wow, they good. Yes. Then, congratulations sa sarili ko, may nangyari. parang ganon. Parang trophy niya. Kung walang mangyari, then okay. It's okay. Wala din naman. Kasi, imagine na, na sinabi niya sa'yo na mayroon siyang girlfriend. Nagka-girlfriend siya. Doon pa lang, masasabi mo na hindi kanya mahal. Kasi kung talagang mahal ka niya, hindi siya maghahanap ng iba. Ikaw talaga ang gagawin niya. and yung talagang i-pursue niya na mag- maging girlfriend niya. ba? Diba? And sa una pa lang dapat, talagang nagano na siya, nag uh, yung intention niya sa iyo, sinabi na na oh, ah, tikang uh, ah, since one year na rin tayo magkaka-chat-chat, pwede pa akong maligaw sa iyo or one year na tayo magkaibigan, mga ganoon, dapat clear. Okay? Isasabihin niya sa iyo na gusto niya manligaw. And uh, kapag sinabi niya yon, papatunayan niya sa iyo na totoo siya sa iyo. Hindi na siya makikipaglandian uh, pa sa ibang babae. Pero sa situation nitong lalaking to, nilalandi ka lang meron rin siyang nilanding iba at naging girlfriend na nga niya. Then, sinabi pa niya sa'yo <laughs> na may girlfriend siya. Ito, mamaya, yung tip na yon, malalaman mo kung bakit mas nasabi ko na hindi ka talaga niya mahal. Okay? Itong mga tips na itong sasabihin ko ngayon, mas maintindihan mo ang situation mo. Okay? But before that, basahin ko yung mga response uh, dito, yung mga <laughs> yung mga masabi ng mga viewers natin about ng uh, situation mo kasi baka mawala na. Okay? Let's go. Hanapin ko yung mga... Mm-hmm. Okay. Ang dami na nga, oh. Ang dami na, wow. Um, sama ako mag-start. Wait lang, ah, excuse lang. Okay, dito na. Dito na ako mag-start. Aba, ang dami. Lisel ah, Codera, matunog. Uh, hi, DJ from South Korea. Ito na, dito na ako natapos. And uh, sabi niya, um, si Lisel, uh, si uh, Gretel, Gretel, watching again from Riyadh. I love your voice. Uh, bosses, DJ Ron. Wow, <laughs> thank you. Okay, si uh, Rowie Kalapan, do na po kailangan. Do na po kailangan. <laughs> cute naman nung pagkasabi mo nun. Si Revi uh, Unitsuga, may pa-shoutout po DJ Ron sa friend sir. Ha, yun, yun, yun, yun, yun. Pero hindi, shoutout, hindi yun ang term, but uh, merong ganun. Okay? Ano po yung link DJ Ron? Ang link is uh, bit.ly forward slash hugot radio shop. Kasi type mo nga lang dito. Ayun ah. Lagay ko sa comment section ha. Ayun, uh, naka-post na. Then ano po yung link? Ando yung sa comment. Then two days, extended holiday, walang pasok. Uh, Saudi National Day, DJ Ron. Hehe, magpa, magpa, palbas ka, DJ Ron. Pag pumunta ka dito sa Riyadh, kasi hahambulin ka nila kasi pogi ka. Oh, <laughs> ganun ba yun? At maputi. Ayun, na- narinig ko yan. Yung maputi na yan. Tapos walang balbas. Bigote. Kakatakot naman pala diyan. Umbira. Ganun? Okay, anyway. So, uh, watching from Kuwait. So, anyway. So, safe pala kapag may balbas at araw. Ano, Bigote. Okay, sige, sige, sige. Okay, uh, salamat sa tips. Uh, ni Hara Bint uh, Musa Makala. Hello, teacher watching from Jeddah. Uh, take your always watching from Kuwait. Ah, tapin ko yung mga responses dito. Si Rubito ha. Kadungon. DJ pag nasa bantang bundok, need mo talaga magpatubo ng balbas. Pero pag nasa city, hindi naman po delikado. Basta huwag lang sumama sa mga Saudis na mag-isa ka lang. Ah, ganun? Bakit anong gagawin? Idedrag ba ako? Tapos idedrag ako sa isang lugar. Dalawang, dalawang ano yan ha. Ah. <laughs> Magkatunog na ano, salita. Ang um, DJ Ron, uh, ah, like ko kaya, like ko yung suot mo at gusto kong uh, may picture mo at uh, round neck with signature niyo po. Ay, signature? Wala ang signature. Pambira, sayang. Ano, hindi ko nalagay. Anyway, maybe next time I'll try to uh, create another design. Baka Tingnan natin. <laughs> okay, um, Maria Faye Dijeron, uh, meron po ba kayo dito sa Macau? Gusto kong mag-order. Yung link na sinare ko dito sa comment section, that's worldwide. Okay? Thank you. Si Lisbeth, uh, tamang-tama uuwi ako sa Feb. Vacation ko, DJ Ron. Uy, wow naman. Bibili ako niyan. Type ko para may remembrance ako. Ay, salamat naman. Alam niyo kasi, yung, uh, yung, ano bang, uh, yung kuku- yung makikita nito, yung mga although very small amount lang naman, at least sa pag marami, marami din naman 'yan. Mapupunta 'yan dito sa channel natin. Uh, for uh, maintenance purposes like syempre we're using electricity, we're using internet connection and I ah, might uh, upgrade yung camera natin para mas clear. Yeah. Mas makita niyo yung mga <laughs> pimple marks ko. <laughs> okay, so anyway, this is Thank you so much. Thank you so much sana sa pag uh, <laughs> sa pagsabi uh, na kukuha ka. Okay, kita na lang tayo pag uwi mo sa Feb. Uwi mo kaya tang may date ka nun ah. Okay, anyway, uh, Helen uh, Fostanes. Uh, hello DJ from Spain. Nasa Spain naman siya oh. Nandiyan yung mga kalulululoha namin sa Spain. Okay. Uh, hi DJ from Taiwan. Or actually natin. Kasi ano na tayo eh. Sinakop tayo ng uh, um, taga Spain, uh, mga Spanish ng more than 330 ah, years. Alam ko 333 years eh. So, parang na yan nabasa ko sa libro. So somehow meron tayong lahing Spanish. Okay, and uh, yung lola ko, lola ng papa ko, Spanish talaga. Ayun, pure. Ayun, hindi ko lang nakuha talaga yung sobra yung uh, ilong niya. <laughs> Hi, DJ from uh, Taiwan. Okay, si Mayan. Hinahanap ko yung mga gusto niyo sabihin doon sa ano sa message ni Tikang. Uh, paki-send naman dito sa message ano sa comment section para makita ko namin if okay po bang product. Yeah, Chris, yun sa link punta ka na lang ha. Okay. And uh, Mary Ann Kapulong, hi po watching from Kuwait. Si Wag Jan. Uh, hi Idol Ron, shout out po from Kuwait. Wag Jan Te, stupid. <laughs> Ayos ang pangalan mo ah. Kung, kung hindi ko babasahin na parang uh, Filipino, akala ko talo, totoong apelido mo yan at uh, pangalan. Very cute. Okay. Uh, Andreline uh, Domingo. Hello, DJ Ron from Riyadh. Maraming salamat sa mga naka, ano, nakatutok ngayon ha. And if kung first time nyo dito, welcome sa Hugot Radio. Ito po ang Hugot Romance. Romancing all night long. Ang gandang pakinggan. Okay, anyway, um, hi DJ Ron. Gandang umaga po. I'm watching from Caloocan. God bless. Yes, okay. And si uh, Rax Paris, Heidi Sharon. Sa Qatar naman siya. Okay, um, asa na ba yung nabasa? May nabasa ko dito eh. Ang bilis lang kasi. Kami rin pag di kami maka-attend ng, uh, sa Grace Church, I listen to weekly podcast. Oy, tama yan, Erith. Sabi ko nga, kailangan talaga natin ano, i-feed natin ang ating spirit. Okay? Meron tayong spiritual ano, life sa buhay natin. Dito sa mundo, importante yan. And si ano pa to? Ano pangalan nito? Rose? Yeah, si Rose. Hello DJ Ron watching from Kuwait. Uh, pa-shoutout, si Rose. Hi to you, Rose. Di ko mabasa yung complete name mo, Rose. Uh, kasi binaliktad mo. Uh, Mendoza. Okay, Rose Mendoza. Thank you so much. Si Marian Calma, kamusta ka rin? Si Annalie uh, Reluma. Sige na nga. Hindi ko mahanap yung mga ano nyo. Ah. Baka dito na sa pinakataas. Okay, ito na. Okay, ito na. Ito na nga. Ang dami nga. So anyway, ito. Basahin ko muna to, ha? Um, medyo mahaba. Okay, si Lorena Absuelo. Wow, nababasa niyo ba? Mukhang mahaba, no? Uh, Hi, DJ Ron. My friend, uh, ang jowa ko sa Facebook na bawat comment ng ah, babae, tawagin niyang babe, jowa ko with heart emoji. Then I asked my boyfriend if, uh, boyfriend, I am little bit jealous. Kasi someone called him babe. Reply ng jowa ko, just a friend lang. So naniwala ako sa jowa ko. Kahapon, si babe, si babae, nag-comment na naman sa post ng boyfriend ko. Nilike ko uh, yung comment ng babae. Uh, nilike ko her comment. But few minutes, bigla na lang deleted ni babae. Mm-hmm. At nag-deactivate. <laughs> Ganun ba? Ask ko kung anong reason ni babae. Bakit bigla na lang dinilit niya at dini-activate si babae, ni babae. Thank you for watching uh, from Abu Dhabi. Alam mo, ang unang pumasok sa isip ko, Lorena, sinabihan siya ng boyfriend mo na wag na siya magko-comment at uh, nagkakaroon na ng ano, uh, hmm, naamoy mo na. <laughs> so, uh, I think pinagsabihan niya yung babae. At siguro naman uh, sinunod naman ng babae. So yun ang para sa akin lang ah, bilang ako. Ako yung lalaki at meron akong girlfriend na ikaw tapos may nag-like-like sa akin. Sasabihin ko siyempre yung babae para hindi na tayo mag-away. Yun yun. Okay? Pero wag ka masyadong ano ha, wag mo masyadong paglaruin ng ano, yung isip mo kung ano-anong isipin mo. Hangga't sa wala kang uh, ebidensya. Pero siyempre, kailangan mo pa rin ano, maging uh, mapagmasid maging uh, mapagmatsyag. <laughs> Tama ba yung mga Tagalog ko? So, kasi kapag ganyan, sabi daw kapag may uh, usok, may apoy. Okay? So, Lorena, kailangan nyo mag-usap ng boyfriend mo. Okay? Ayun. And uh, DJ Ron watching from Paris. Wow! Alam niyo ba, meron akong uh, client na taga Paris. Uh, ang, ang podcast niya ay French Kiss Lifestyle yata yung pangalan. Tama. Ah, yeah, French kiss. So yun, uh, listening from Venus. Si Francia, ano masasabi mo Francia? Alam ko may masasabi ka. Uh, ah, DJ Ron, medyo late po. Oo nga eh. But anyway, um, you can just uh, watch the replay. Mm-hmm. Si Lisbeth naman, DJ Ron, wala akong kadate sa February. Vacation lang. <laughs> Diretso ako sa Roa City, DJ Ron. Pero bibili talaga ako ng shirt. Ha, type ko kasi yung unang video na pinakita mo. Wow, thank you. Sabihan mo lang ako, okay? and Helen Forstanes. Teacher Ron, thanks sa mga hugot advice mo. I love it. May ipapa-advice din ako sa iyo. O sige ba? At uh, nag-message ako sa iyo if handa na akong i-share yon. O sige. I-message mo lang yan. Nawala yung ano. May nag-delete ano. Okay, umalas uh, ah, amo ko kaya nakapanood ako ng live mo. <laughs> Ganun ba yon? Kakatuwa naman ano. Para nag-sneak ka lang para makapanood ng live. Sana mas maging mabait pa sa yung amo mo. Okay. Anyway, uh, good luck sa iyo dyan. Um, Ingat ka lang. Baka bawal yan. <laughs> okay, anyway, so Rico. Hi, DJ. Great ko lang sa Ricky Sweet. Tama ba? O Sweete. Kasi sa English, ah, ano yan, sweet yan eh. Birthday today, si Ricky Sweete. Maraming salamat. Happy birthday to you. Galing yan sa friend mong si Rico Tarago. O sige nga, uh, mukhang nawala yung uh, response ng iba dito meron ba akong na-miss, na-miss out na uh, ko nabasa? Pakisabi naman ha. Kasi ang bilis ng ano, ng <laughs> messages to. Hmm, si Yashmi uh, we, we love. Uh, ayan, sorry siya. Mamaya babalikan ko yung mga nag-greet dito ha. At uh, para naman mabigyan ko yun ng chance na makita naman yung uh, mga messages niyo. Kagaya nito si Faith uh, Ayesha morning na sa amin. Yes, nasa Saudi pa siya. Pero alam kong for our difference tayo dyan, ano? Mga 8.41 pa lang sa inyo. At nasa Saudi din si Yamshi Willab. Okay, so yan, ito na. Dito na tayo sa mga tips ko tonight about paano malaman mga signs na mahal ka pero hindi siya in love sa iyo. O, pag sinabi mo kasing mahal, Maraming klaseng pagmamahal. Okay? Mahal ka bilang kaibigan, mahal ka bilang anak, bilang kapatid, uh, bilang katrabaho. Maraming klase. Okay? So, na, naranasan mo na ba na ma-fall ka sa isang close friend mo? Huh? Ah, kasi parang nakita mo, akala mo mahal ka niya. Ba? Diba? So, yun. Na-experience mo ba yun? Um, pwede masabi mo kasi, kapag ang uh, magkaibigan at uh, healthy yung relationship nila, napaka easy kasi, parang napakadaling ano, yung pakiramdam, parang minsan ma-misinterpret mo. Kagaya ng mga nangyari sa akin before. Um, kaya nga ako masyado na ako ngayon ano, um, <laughs> ano bang tao dito? Ingat. Nag-iingat na ako ngayon kasi noon fr- friendly ako, friendly akong tao. Uh, sa lahat naman eh, magpakalalaki, babae yan. Friendly talaga ako ang problema lang, um, nami-misinterpret nga. At bigla na lang yung pala, nag-assume na. So, nasaktan ko siya. Eh, kasi wala naman talaga. Parang ganon. So, kaya nga itong ano dito para malaman nyo talaga kung totoo yung, pagma- yung nakikita nyo sa, sa kaibigan nyo o sa ibang tao man. Okay? Kung complicated yan, at least para maliwa- malinawan naman kayo. Alright? Now, ito, huwag mo palang i-risk yung ano, ang relationship nyo bilang magkaibigan dahil nag-assume ka sa mali. Okay? Kasi kapag ganun, eh, magkaibigan kayo, akala mo, eh, nagiging sweet siya sa'yo dahil siguro, alam mo ba, ang um, pinadalang ka ng regalo, binigyan ka ng pagkain, mm, kin- chinachat ka, ginugood morning ka, uh, tinitaker-taker ka o ingat ka, mga ganun. Akala mo nagiging sweet na siya sa'yo at akala mo nanliligaw na siya sa'yo. So, pero hindi pala. So, nag-assume lang talaga tayo. Okay? At kapag ganun at nagka-bookingan na, nalaman ng kaibigan mo na nag-assume ka pala, <laughs> na nararamdaman naman niya yan kasi magbabago ka eh. So, yun. Um, masisira yung friendship nyo, di ba? Mawawala yung ano. Kumbaga, pinagkatiwalaan ka ng friend mo na ganun, ano siya sa'yo lalayo, kumbaga, parang sayang, di ba? So hanggat walang uh, clarification, hindi clear, huwag mag-assume. Now, eto na. Um, narito yung mga signs, okay? Para naman uh, malaman mo kung ito ba ay love kanya or hindi. All right, number one. Ready na kayo? Number one, sasabihin talaga niya sa'yo, alam mo, parang kapatid kita. <laughs> Pag sinabi niya yan, maniwala ka. Yun lang talaga ang tingin niya sa'yo. Okay? Kapatid. Alright? Wala nang iba. So yun. At uh, ah, wag mong ano, hindi siya interesadong uh, uh, makipag-date sa'yo. Nga, yeah, bakit? Uh, makipag-date ka ba sa kapatid mo? Hindi naman. So, kapag ganun, wala siyang uh, ini-initiate na parang uh, dating or uh, mga bagay na ginagawa ng naniligaw. Okay? So, kapag yan ang tingin niya sa iyo at sinabi niya mismo sa iyo na uh, he sees you like a sister, totoo yun. Alright? At wag nang mag-assume pa. Kung nagiging uh, sweet man siya sa iyo, nagiging sweet siya sa iyo kasi tingin niya sa iyo ay parang isang kaibigan. Ay, I mean, kapatid. Okay? Kapatid na kaibigan. Kaibigan na kapatid. <laughs> Kakalito, no? So, basta, yan ang tingin niya sa iyo. Malay mo, uh, nakikita niya sa iyo yung kapatid niya uh, kapatid niyang nawala na or uh, mga ganong bagay. Or gusto niyang magkaroon ng kapatid na babae at ikaw yung nakikitang parang younger sister, mga ganong bagay. Okay? So yon that's number one. Mahal ka niya pala. Oo, totoo yan. But, hindi siya enough para isang pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng isang nasa relasyon. May pagmamahal siya, walang duda yon. Pero hindi siya enough para pumasok sa isang relationship. So yan ang number one. Number two, eto na. Hindi talaga siya nag-ask sa'yo. Um, yung typically parang, uh, tara, labas tayo. Uh, hangout naman tayo. Or lakad-lakad naman, tayo. punta tayo somewhere. Yung tipong ano, yung uh, ah, ititik ka at uh, mag... Uh, alam mo yun, nung uh, magkasintahan ng ginagawa, pupunta ng park, ang uh, lalakad-lakad, usap-usap, walang ganon. Okay? So, hindi niya gusto yung ano, yung maging intimate siya sa iyo. Okay? Wala. Okay? Although siguro i-invite ka man niya, pero wala masyadong intimate uh, intimacy, parang ganon. Walang ganon. Okay? And uh, the only time lang na siguro mag-spend siya sa iyo na i-invite ka lumabas kapag kayo ay nasa grupo. Pero wala siyang uh, invitation sa iyo na kayong dalawa lang. All right. So yan ang second sign na mahal ka nga niya pero hindi siya in love sa sa'yo. Iba yung mahal at iba yung in love. All right? That's number two. Number three. Okay ba kayo? Send some hearts and likes naman if you're uh, enjoying the show. And uh, sige, continue na tayo. Number three. Eto na. Tikang, makinig ka. Tikang. Itong lalaking to ay napaka okay lang sa kanya na magkwento uh, tungkol ng ibang babae sa'yo. Okay? Kung maalala niyo yung uh, message ni uh, Tikang, uh, sinabi niya mismo dun kay Tikang na nagkaroon siya ng girlfriend, di ba? At uh, parang proud pa nga siya. Tapos nagka, na, nangyari ay yung lalaki, eh, I mean yung babae na si Tikang, naging uh, nag-advise pa dun sa lalaki. At uh, although na-hurt siya, pero hindi man niya naiparamdam kasi wala eh. Nasabi ng lalaki na may girlfriend, paano pa? Ano pang mangyari doon? So kapag ganun, ito nga, yung lalaki, hindi man lang siya nag-isip sa'yo na masasaktan ka siya kasi wala naman siyang iniisip sa yung kakaiba. Uh, tingin niya sa iyo, isang kaibigan lang. Kaya nga, willing siyang pag-usapan ng ibang babae, di ba? So, minsan, uh, ah, sin- minimension pa niya sa iyo, hindi lang yung present, pati yung ex niya. Ha? So, he talks about yung mga um, ex niya, yung mga gusto nila noon, mga ganun. And uh, pinag-usapan nyo rin yung mga prospect niya. Ah, alam mo, may crush ako dun sa katrabaho ko. Mga ganun. Kapag ganyan ang lalaka sa'yo, wala. Friend ka lang talaga niyan. Okay? So, ginagawa lang niya yon at uh, kasi bilang kaibigan, may nakikinig sa kanya at gusto niya rin somehow malaman ang opinion mo bilang kaibigan sa nararamdaman niyang real romantic feeling or interest doon sa isang babae. Okay? So, nakikita lang niya ikaw bilang isang tao na pwedeng makapag-advise sa kanya tungkol doon sa babae. Ah, yun. So, yun nga nangyari sa inyo, Tikang. So, kaya siya nag-open up sa'yo about that. So, madaling, uh, ang pinakamalaking uh, ano na to, sign para masabi mo na wala talaga siyang pagmamahal sa iyo. So, meron pa tayong konti dito. Then, number four. Na-enjoy nyo ba? Number four sinasabi niya sa iyo na hindi talaga siya naghahanap ng isang kasintahan sa ngayon. Hindi talaga siya interesado na pumasok sa isang relationship sa ngayon. Yun, sinasabi niya sa iyo. At hindi yan biro at hindi yan nag hindi yan lie, okay? Ang um, genuine yan. Kapag sinabi ng lalaki, kapag inexpress ng lalaki uh, na ganun sa'yo, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng boundary. Medyo siguro ang uh, parang ayaw niyang magkaroon kayo ng ano, parang yung mag-assume ka nga sa kanya. Kaya nagbi- nagbibigay siya ng wall. Alam mo, tikang, wala pa akong ano, wala pa talaga akong ano, planong pumasok sa relasyon ngayon. Yon. So, nagbibigay na siya ng wall sa inyo. Isang ibig sabihin na yon na huwag ka na mag-assume. Okay? Kasi he's making it clear sa iyo na hindi siya interesado sa romantic relationship or romantikong uh, pagsasama sa iyo. Okay? So yun yun. <laughs> Number four yun. Marami pa. Okay. Sabi ni Lisbeth, um, the honest ang boy, DJ Ron. Larong pag-ibig lang ginagawa niya kay girl. Ikang, itigil na niya um, kasi masasaktan lang siya balang araw. Para sa akin lang naman, kasi kung uh, seryoso yung boy, dapat walang girlfriend. Uy, tama ka dyan. Okay, di ba Ron? Hahaha, <laughs> di siya mahal ni boy. I agree, Lisbeth. Okay, meron pa tayong remaining ano, uh, signs sa samahan niyo ako. Tapusin natin 'to. Of course, uh, obvious. Oh yes. And walang paasa kung walang babaeng. Uy. <laughs> Ganun ba 'yon? May point ka naman diyan. All right. Walang paasa kung walang aasa. All right. Musta ka na, Lodi? I'm good naman, Annalie. Thank you so much. Ito na pala yung, ano, yung uh, link natin. Write it down naman. Lagay nyo sa papel. Then visit nyo mamaya after ng show. Wait lang. Ang kilalanin yung maigi ang taong uh, pakikisamahan nyo. Uh, yung pakikipag-date na yan na uh, huwag masyadong minamadali. Kasi sa sobrang kamamadali natin, nadadapa tayo, nadudulas tayo. Okay? Kailangan pag-isipan mabuti wag uh, ah, wag yung isipin na tayo ay tumatanda na. Ang uh, mas maganda pa rin na kahit well, halimbawa abutin ka man ng uh, kung anong edad mo, ang importante dumating sa iyo yung pinakatamang lalaki sa iyo. Hindi yung pipilitin mo dahil natatakot kang tumanda ang dalaga. Pero yung napilitan, I mean, yung pumasok sa iyo, hindi naman pala yung the best para sa iyo dahil minadali mo yung proseso. Hindi maganda yon So, dapat uh, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, para malaman mo ang the best para sa iyo, i-offer mo lahat ng mga plano mo, yung sarili mo mismo kay God kasi siya nakakita ng future mo. Eh. Hindi natin alam kung anong future natin eh. Di ba? Siya yung nakakita ng future. So, kailangan natin ipagkatiwala natin yung sarili natin sa Kanya. Kasi siya ang magli-lead sa atin papunta doon sa nakikita niyang magandang future natin. Alright? yung will niya ang masusunod, hindi yung will natin. Kasi most of the time, yung will natin ay maling-mali. Doon tayo mapapasama. Alright, DJ Ron, thanks sa mga hugot advice mo. I love it. May ipapa-advise din ako. O yun nga, pinaulit ko kanina, padala mo na lang dito sa page natin. Okay, basahin ko na yung remaining ano, ha, ang signs dito at para matapos na. Ulitin ko lang, recap ko muna. Yung mga, parang may nakita kong kaka-join lang. Number one, recap lang to. He says na parang sister ka lang niya. Parang nakikita niya na parang kapatid ka lang niya. Pangalawa, uh, hindi ka talaga niya ini-invite na mag-hangout na kayong dalawa lang. Okay lang naman sa kanya kung nasa group setting kayo. Pangatlo, uh, willing siya, okay lang sa kanya na mag-open ah, uh, up sa iyo tungkol ng mga ibang babae, yung mga crush niya, yung ex niya, etc. So yun. So sinishare niya yan sa'yo. And number four, um, sinasabi niya talaga siya sa'yo ng katotohanan na wala siyang planong pumasok sa isang relationship. Eto na yung number five. Ayun, so number five, um, hindi siya nagsiselos every time na makipag-date ka sa iba. Naalala mo, Tikang, parang naalala ko yung sa message mo, nasabi mo parang sinabi mo na may kausap kang iba. Ha? na ibang number. Pero biro, lang, biro mo lang yon Then sabi ng lalaki sa iyo, ah, sabihan mo, ako yung boyfriend mo, tsaka ako si Mr. mo. Ayun. Exactly, yun ang pagkasabi. So doon pa lang, makikita mo na okay lang sa kanya, parang biruan lang talaga. Parang wala siyang ano, wala siyang uh, pinakita sa iyo na, ay, ay, ay, nagsiselo siya sa iyo. Dapat nga, kung ganun, um, parang medyo mairita siya. Kasi sino bang tumatawag iyo? Ano ba? Mga ganun. Yung mga initial reaction ng lalaki na um, meron lang pagmamahal sa iyo. Siyempre yung pagsiselos. Cute yan. Pero hindi naman yung sobra-sobra ha. Ang pangit naman nun na <laughs> lagi na lang nagselos ang lalaki. Pero ang um, alam yung ibig kong sabihin, kung yung sinabi ni Tikang na gano'n, dapat doon pa lang yung lalaki magpaparamdam na sa iyo. sino ba yan? Patingin nga, alam mo, naalala ko. Nung ako mayroong girlfriend pa, nung medyo bata pa ako, 20s, pag may magte-text sa kanya, sa ex ko, sabi ko, sino ba to? Kunin ko yung number. Ba't nagaparaha, ba't nagka-hi-hi pa to sa'yo? Uh, tapos di mo rin niya kilala. Sabi niya sa akin, hindi ko niya kilala eh. Uh, ako na mismo ang magka-confront doon. Ganun. Kasi syempre, pinoprotektahan ko yung babae. Yung girlfriend ko. Kasi territorial ang lalaki. Kaya tayong tao, di ba? Ayaw natin na mapasama yung minamahal natin. At ayaw natin, syempre, maagaw ng iba yung mahal natin. Pero yung nangyari kay Tikang, wala. Parang isang biro lang. Oh, sabihin mo, ako yung boyfriend mo, ako yung mister mo. Siya. Yan ang number five natin. Hindi siya nagsiselos. Every time na meron kang mga ganyan-ganyan ng mga pagbibiro na, ay, may kadate ako, ay, may nag-text sa akin, wala lang sa kanya. Walang epekto. Okay? <laughs> Hindi siya apektado sa mga bagay-bagay na yan. Okay? It doesn't matter to him. Number six. Ito number six naman, Siyempre, ang isang lalaki na kapag uh, gusto talaga ang isang babae, mahal siya, magpapa-impress yan, di ba? Pero itong lalaking ito na tingin sa iyo na kaibigan lang at hindi siya talaga in love sa iyo, hindi siya magpapa-impress. Hindi siya masyadong magbibigay ng effort para ma-impress ka sa kanya. Sa tingin ko naman, tikang parang wala namang ginagawang lalaki iyo. Although, a bit, parang may na-mention ka na pinadala sa yung picture na nagluluto siya. Tapos sinabi mo na, uh, Uy, ang sipag naman ng mister ko. Mga ganun yung sabi mo. Then ang reply lang niya, salamat. He, he, he. <laughs> Napaka photographic ng memory ko, no? <laughs> So, pag mga bagay-bagay na yan, eh, hindi yun nawawala agad sa isip ko. So, uh, yun, tikang, wala. Um, Although, si, pa-impress ano ba siya sa'yo na nagluluto siya? Para, hindi naman. Hindi naman yung masyado. Eh, kung lagi-lagi, siguro, halimbawa, um, iba pang bagay. Pero kung yun lang naman ang uh, naalala mong pinadala niya sa'yo, para sa akin, hindi naman siya nagpapa-impress sa'yo. Okay? So, wala siyang ibang effort na ipapakita para ma-attract ka talaga sa kanya. Ayun. Kasi komportable ang lalaki uh, na talagang uh, gusto ka na makasama Uh, kaya nagagawa niya yon na magpapa-impress sa'yo. Pero wala naman. Para sa ako kung ako ha. Hindi ko naman siya talaga gusto. Kaibigan lang naman. Ba't pa ako magpapa-impress? Kasi baka misinterpret na naman ako eh. Mawala yung friendship namin. Yan ang lagi kong iniisip dyan. Okay? Just, I'm just being nice na lang. Being kind na lang. Pero wala nang mga ganun mga sweetness na yan. Number seven, okay? Ito, ang pinaka-importante para sa akin. Asang lalaking gusto ka makasama sa future? syempre, i-consult ka sa mga plano niya sa future niya. Okay? Pero itong lalaking ito na tingin sa iyo ay uh, kaibigan lang, hindi kanya i-consult sa mga plano niya sa buhay. Right? Um, wala. Yung lalo yung mga importanteng uh, decision niya, wala. Wala ka naman ano. Hindi niya yun i-open up sa iyo. Siguro, ang um, pangapahapyo lang, pero yung mga deep uh, conversation na yon, walang ganon. Okay? That's number seven. And a few more. Number eight eto na. Eto na. Isa pa to. Ang lalaking hindi ka naman hindi naman talaga in love sa iyo, bihira kang i-text na siya ang naunang mag-text sa iyo. Mukha yatang maraming tatamaan ito. Kasi marami ako mga messages na <laughs> na receive na yung one-sided love affair na video ko, panoorin niyo yun, ha? One-sided love affair. Uh, nakapost na siya sa YouTube. Nandito naman siya sa Facebook kung gusto niyo. Pero kung gusto niyo yung shorter version, uh, nandun na siya sa YouTube. Okay, so itong number 8, uh, bihira lang na siya ang mag, uh, unang mag-text sa'yo. Okay, hindi siya yung unang mag-reach out sa'yo. Unless siguro ang um, kapag uh, kailangan niya ng friendly favor sa'yo, yun ang gagawin niya. Like, uh, oh, tikang, ang um, kailangan ko ng tulong, pwede bang ano? Ayan, so, siya na una kasi may kailangan siya sa'yo. Pero yung uh, other than that, most of the time, ikaw pa yung mauna. Uy, kamusta ka? Sabihin mo sa kanya. Kasi hindi mo siya <laughs> na, na, naririnig o na hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. So yun, that's number eight, okay? Number nine, mukhang ito ng last para hindi naman masyado mahaba. Hi! Eto na. Ang lalaking talagang gusto ka, gagawa ng paraan para magustuhan mo rin siya. Okay? Pero itong lalaking wala naman talaga sa iyong nararamdaman, at walang interest sa'yo, hindi siya nagmo-move sa'yo. Wala siyang move na ginagawa para magpakitang gilas, magporma, magpaporma, mga ganon. Okay? And uh, so yun, parang hindi ka man lang, walang kilig moment. <laughs> Wala siyang ginagawang para ma-feel mo yung mga kilig moments na yan. So yan ang uh, mga signs na ang lalaki ay sabihin nating mahal ka, pero hindi naman siya in love sa iyo. Mahal ka bilang isang kaibigan. <laughs> Iiyak na ya. <laughs> Hindi, wag naman. Ang um, ikang, wag kang, wag kang mag-worry. Okay lang yon. At least, tingnan mo na lang yung brighter side of it, di ba? Nagkaroon ka ng kaibigan na crush mo, di ba? So, bihira sa tao na maging kaibigan ng isang crush. Oh, yun na lang isip mo, di ba? Marami dyan na pakras-kras lang, patingin-tingin, pasulyap-sulyap, pero wala. Hindi man lang sila magkausap. Kagaya nga noon, nung nasa college ako, may crush na crush ako. Kaklase ko, di ba? Nasa harapan ko lang, lagi ko nakikita, pero hindi ko nakakausap sa sobrang katorpihan ko. Di ba? Hindi kami naging friends kasi hindi ko kaya. Pero crush na crush ko siya. Oh, 'di ba? Compare mo naman sa akin noon. Mas blessed ka pa <laughs> ngayon. Mas maganda 'yung nangyayari sa inyo kasi nagkaroon kayo ng communication ng crush mo. Hanggang doon na lang ang tignan mo sa kanya. Okay? Huwag ka na mag-assume. Move on. And uh, tingnan mo na lang na, well, at least, di ba, nagkaroon kayo ng chance na magkakilala at uh, mas uh, magkaroon kayo ng connection bilang isang magkaibigan. Huwag mo nang bigyan pa ng kulay ang ginagawa ng lalaki yun sa'yo. Alright? So, basahin ko nga yung mga messages dito. Dumadami, oh. Yes! Ayan, sige. Um, honest ang boy DJ Ron, sabi ni uh, Lisbeth. Uh, larong pang-ibig. Ayun, inulit ko nga lang din. Itigil na yan, sabi niya. <laughs> Oo nga, itigil mo na yan. DJ Ron, dahil sa mga advance mo, unti-unti ako nakapag-move on but bumababa? Okay, so may, may, may flaw itong ano ko. Uh, God bless you, DJ Ron. Take care always. Marami ka pang matutulungan. May mga problemang pag-ibig. Marami kasi akong uh, nakukuhang tips sa mga YouTube DJ Ron. Malaking tulong lalo sa LDR relationship. The best ka talaga. Wow. Thank you. Take care. Uh, thank you always. Uh, nasa ano siya? Uh, Riyadh. Si Yon Divina, Rai Rai. Ray Ray, DJ Ron, uh, ah, dami kong natutunan sa mga advice mo. Maraming salamat naman. Hindi naman talaga actually galing sa akin lahat yan. Sa galing ko, wala. Galing yan sa taas. Ako lang ang messenger nyo. Lahat ng sinasabi ko ay may basihan yan galing sa totoong nagsabi niyan. Yung dapat nating uh, matutunan sa buhay. Okay? So, sinishare ko lang din sa inyo kasi um, nakatulong yun sa buhay ko. Si Mary Ann Marites, DJ Ron, I feel better yung uh, ah, uh, ah, prinay, uh, ah, pinagpray ko na tinuro mo sa mag-move on. Uy, wow naman! Mary Ann uh, Martinez or Martires, maraming salamat. Mabuti naman at uh, nakapag-move on ka. At uh, nakatulong, by the way, yung video about uh, mabilis na para ng pag-move on. And I suggest, Mary Ann, since uh, napapansin ko ang uh, uh, profile picture mo, palitan mo na ng medyo masaya. Ha? Para ang lungkot ng profile picture mo, oh, nakayuko ang habang buhok, maitim ang uh, <laughs> picture. Palitan mo na yan, tanggalin mo na yan mga negative uh, uh, feeling na yan sa buhay mo. Start with uh, changing your profile picture. Suggestion lang naman. Okay? And uh, para tuloy-tuloy na yan. Alright? Halata naman hindi ka mahal, umasa ka pa. Tikang, sinabi na nga niya sa'yo may girlfriend siya eh, umaasa ka pa. Ayun, sabi niya ni Hara Bint Musa. Anyway, hindi ko naman masisisi si Tikang. Nagmamahal lang naman din tayo, di ba? Especially, di ba? Siyempre, yung iba dyan ay, uh, malay mo, first time lang din niya makafeel ng ganun. Di ba? Di naman natin masisisi dyan. At lahat naman tayo dumaan siyan na uh, at uh, one point in life natin nagkaroon tayo ng uh, moment na umasa tayo sa isang tao.